Եթերում բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է ստուդիայում նվարդ Ալեքսանյանը։ մեծանուն բանաստեղծ Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակը Արցախում նշանավորվում է դպրոցներում, բուհերում, մշակույթի տներում, գրադարաններում գազམ་ակերպվող տարաբնույթ միջոցառումներով։ Ստեփանակերտի Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում Մուրացանի անվան քաղաքային գրադարանի նախաձեռնությամբ օրերս կայացած գրական երաժշտական երեկոն իր էությամբ վարպետի ստեղծագործության ընտիր էջերի վերընթերցումներ ներկա էին ԼՂ ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը մտավորականն էր Իսահակյանի պոեզիայի երկրպագուն էր գրադարանի տնորեն ԼՂ մշակույթի վաստակավոր գործիչ Մարիա Խաչատրյանը ողջունելով ներկաներին նշեց Ավետիք Իսահակյանը շատ էր սիրում իր ժողովրդին նույնիսկ արտասահմանում եղած ժամանակ Նա իր ձերքը չէր վերցնում ազգի զարգերակից, նրա տարապանքից, նրա դժվարություններից, նրա հոգսերից։ Եվ իզուր չէ, որ ժողովուրդը այդքան սիրում էր նրան։ Եվ իզուր չէ, որ նրա բանաստեղծությունից շատերը երկերի են վերածվել եւ ժողովուրդը ամենուր երկում էր։ Ավետիք Իսահակյանի համար ցավ էր, որ Նախճեվանը հայաթափ լինում ցավ էր, որ Ղարաբաղը Հայաստանին չէր միացած։ Ավետիք Իսահակյանը 1948 թվականին եկավ Ղարաբաղ, տեսավ Շուշիի փաթակները, տեսավ Ամարասիա վերակները, աղոթեց այնտեղ եւ կարծես նրա ազգային ոգին տրտրվեց Ղարաբաղցիներին, ընկալեցին Ղարաբաղցիները դա։ Ասում էր՝ տարապանքը թույլ ոգիներին թուլացնում է իսկ ուժեղներին ավելի ուժեղացնում։ Երևի դրանից է, որ մենք Ղարաբաղցիներս տարապեցինք, բայց այդ տարապանքից ուժեղացանք։ Եվ երևի Սահակյանի ոգին է, որ մենք 88-ին կարողացանք պայքարի դուրս գալ եւ այսօր ունենալ այսպիսի գեղեցիկ երիտասարդ հանրապետություն։ Տա Աստված Իսահակյանի ազգային ոգին միշտ լինի մեզ հետ ամենուր եւ հավերժական։ O taramayacağım peki vara İm karavanasın mı? իրես պիտակ չես միով։ Ոչինչ է մարդը փոշի փոշու մեջ։ Իր ցավը սակայն դիեզերքից մեծ։ Սիրտս երկինք է։ Ամեն արարած աստղ ունի այնտեղ, գահ ունի այնտեղ։ Սիրտս երկինք է։ Բույր կուտա ծաղկին, սեր կուտա կույսին, կյանք կուտա անկյանք, չոր անապատին, ամայի սրտին, սիրտս երկինք Իսահակյանի պոետիկ պեղացոն Ադամորդու հոգին է, նրա ուժը, որ կորսված երազի միջով մարդը կարող է իր երազանքին հասնել, աչք պահելով հերրու հերվում ցոլացող նոր աշալույսներին։ Իսահակյանի պոեզիայի հմայքը երկրային խոհի դիեզերացին աշխարհընկալման հողեղեն մարդու անհունին նվիրված հայացքի մահկանացուին անմահություն ապարգևելու ոգեղեն սլացքի մեջ է։ ծնվել է 1875 թվականի հոկտեմբերի 30-ին Ալեքսանդրապոլում, Գյումրիում։ Ծնողների 8-րդ ծավակն էր։ Տատմերը Ավետիկ աչքալուսանք է տալիս Սահակ աղային եւ այդպես էլ անվանեցին նոր լույս աշխարհ եկած մանուկին։ Իր մանկության մասին հետագայում գրել է. «Ես աչքս բացել եմ մի այնպիսի աշխարհում, որ զուտ հայացի է, Շիրակը, ուր ամեն անկյունը հայկական կնիք ունի, անին եւ շուրջը հոց կենթանի հայություն, երկ, լեզու, բար, իմաստություն։ Մի երկիր, որ ժամադրավայր է եղած հայկական բոլոր հատվածների, խոյեցու կողքին երզնկացին, մշեցու կողքին կարնեցին, վանեցին, նույնիսկ արաբ կիրցին։ 1889 թվականին Իսահակյան ընդունվում է Էջմիածնի Գևորգյան ճեմարանը եւ հենց այստեղ էլ աշակերտում է Հովանես Հովանիսյանին ծանոթանում կոմիտասի հետ։ Հովանես Հովանեսյանը դառնում է Իսահակյանի բանաստեղծական առաջին փորձերի խրախուսողը։ Իսահակյանը հաճախ էր միանում կոմիտասին շրջում գյուղերում գրի առնելու հայ երգի ժողովրդական բանայության նմուշներ։ Ջեմարանից հետո 1893 թվականին Իսահակյանն դառնում է Լայպցիգի համալսարանի ազատուն կնդիրը, ցանոթանում համաշխարհային գրականության դասականներին, մեծ փիլիսոփաների աշխատություններին։ Երկու տարի անց վերադառնում է հայրենի հայրենիք եւ շատ չանցած մեղադրվում հակացարական գործնեայության մեջ ու բանտարկվում։ Իսահակյանը ստիպված կրկին հեռանում է հայրենիքից եւ այս անգամ Ցյուրիխի համալսարանում ուսումնասիրում փիլիսոփայություն եւ գրականություն։ Իր ժողովրդի դժվար կացությունը, ցարիզմի վարած հայահալած քաղաքականությունը 1915 թվականի մեծ եղերնը Իսահակյան բանաստեղծի հոգում ավելի խորացրին ժողովրդի ճակատագրի հանդեպ մտահոգությունը, սրտի Վիգի տագնա փնչեց նրա ողջ ստեղծագործությունում։ Երկար տարիներ բնակվել է Վենետիկում 1936 թվականին անմիշտ վերադարձել է Հայաստան եւ մինչեւ իր կյանքի ավարտը 1957 թվականի հոկտեմբերի 17-ը վայելել համաժողովրդական սերու հարգանք, սիրված բանաստեղծին ժողովուրդը մեծարել է վարպետ պատվանունով։ Ah, him, կքաղցեք ջող սեղանի մոտ։ Կընկնեք մուրալու հապրած որգորով հրեղեն խոսքի, վե խոսքի կարոտ։ Լրբերի ծաղրով արհամարեցիք ոգու վար սեղմունք, միտք ու երասանք։ Նյութի տաճարում արփած պարեցիք մոռացած ամա անհունի տենչանք դուք, որ հեգնեցիք ուժն ստեղծագործ, ձեր նյութի հանդեպ կգա ոգուսով և մուրացքի պես փշրանքի համար ծարավ ու նոթի կանցնեք ծովեցով։ Ախ, մեր սիրտը լիքը դարդ, ցավ, որ վարև չտեսանք։ Վախ, մեր կյանքը սևով անցավ, աշխարից բան չիմացանք։ Հարուստ մարդիկ գուտեն խմեն աշխարի ճող սեղանից, մենք աշխարի խորտ տղերքն ենք, մեզ փայ չունենք աշխարից։ Խեղճ աղքատի հոգին դուրս գա, քարից, հողից հաց կամե, դեռով հացը հարստին տա, հարուստ իշխե վայելե։ Խեղճ աղքատը դարը դատի, դատարկ նստի, էй աշխար, էլ ինչու ես քարը թողնում, կրակի վրա քար աշխար, ախ, մեր սիրտը լիքը տարտ, ցավ ուրու արև չտեսանք, վախ, մեր կյանքը սևով անցավ, աշխարից բան չիմացանք։ 1897-ին հրատարակվել է առաջին ժողովածուն երկեր եւ վերքեր խորագրով, որը գրավել է գրականագետների ուշադրությունը։ Նրանց կարծիքով Իսահակյանը բացել է գեղարվեստական նոր աշխարհ, որտեղ ինքը լիազոր տեր է, մրցակից չունի։ Հետագայում նրա ժողովածուները բացահայտեցին անվանի բանաստեղծի ստեղծագործական բուրն ընթացքի տարբեր շերտերը, ընդգծելով հայ քնարերգություն բերած թարմ գույներն ու արտահայտչամիջոցները հայրենիքի մայրական, սիրո հավերժական թեմաները իրենց օրույն արտահայտություններն ունեցան Իսահակյանի պոեզիայում, երևացնելով հայ ժողովրդի բազմադարյա մշակույթից ակունքված բանաստեղծական նրատողի անկրկնելիությունը։ Իսահակյանի պոեզիան իր ապրած կյանքի բանաստեղծական շարադրանքն է։ Երիտասարդ տարիքից դեգերել է տարբեր երկրներում, հաղորդակցվել շատ ազգերի մշակույթին, նրանց նիստ ու կացին, տեսել այլոց ցավն ու ուրախությունը եւ այդ ամենը նրան ավելի է կապել իր հայրենիքին, նոր լիցք ու ավյուն տվել նրա ստեղծագործությանը։ ինչ ես գազազում իմ վիրավոր սիրտ, որ գազազում ես ինչ պիտի անես, աշխարը իրեն ջամփով կընթանա, դու խեղճ, դու անզոր ինչ պիտի անես, մարդն այս աշխարում ինչպես մի թրջուն, անդուր ու անել մեծ վանդակի մեջ, սիրտին, գազազիս ինչ պիտի անես, անդուր ու անել այս վանդակի մեջ, Մարդ ծնածորից գերեզմանի հետ շղթայված է բիրք, ուր էլ որ էր թավ, սիրտ իմ, գազազիս ինչ պիտի անես, ուր պիտի թռնիս թևերից շղթա, տոկա, համբերիր, իմ վիրավոր սիրտ, վճիտ հայացքով աշխարին նայիր, աշխարը իրեն ճամփով կընթանա, էй վիրավոր սիրտ, դու մի գազազիր, ախ, ազատություն չունենալ, ոչ տուն, ոչ սեփականություն, ոչ ընկեր, ոչ ընտանիք, ոչ քին, ոչ սիրուհի, ոչ երեխա, ոչ հայրենիք, ոչ բարեկամ, ոչ թշնամի, որքան էլ երկիրը մեծ է։ Սակայն նա մտածող ու տանջվող հոգու համար բանտ է ճշշող ու հուսատեցուցիչ։ Գնա թափարիչ, գնա մտամոլոր ու մտատանջ ոչ մի բանի հետ մի կապվիչ։ Օրենք, կարգ, սարք մի ընդունի, պարտքեր մի ունեցիր։ Ոչ մի կապ ազատ, ազատ։ Գնա մարդկանցից հեռու, անապատ դնա, լուր, խաղա, այնքան հեռու մարդկանցից, որ ոչ մի ձայն ինձ չասնի։ Ես խոսեմ միայն իմ հոգու հետ, լսեմ միայն իմ հոգու ձայները։ Արտավազդի շղթաները փշրող տվեք։ Հայոց արտավազդի մհերի դուրը բացող տվեք։ 1990 թվականին Երևանում լույս տեսավ Ավետիք Իսահակյանի Հայդուկի երգեր ժողովածուն, որն ամփոփում է նախահեղափոխական հայ մամալում տպագրված այդ շարքի բանաստեղծությունները։ Երբ Ղազարոս Աղայանը տեղեկանում է, որ Ժնևում լույս տեսնող դրոշակ թերթի հայ գուսան ծածկանվամբ հանդես եկող ու հայ ֆիդայիններին բանաստեղծություններ նվիրող պոետ Ավետիք Իսահակյանն է, ասում է. «Դու ավո եղար առաջին հայ բանաստեղծներից, որ երկեցիր ֆիդայական պայքարը, մինչ այդ այն ապրում էր միայն մեր ժողովրդի բանավոր երկերում։ Ես չեմ կասկածում, որ հիմա քո երկը կխառնվի ժողովրդի ձայնին ու նոր ուժ կտա նրան։ Հիրավի այդպես էլ եղավ, եւ Իսահակյանի հայ ֆիդայի հայդուկներին նվիրված երգերը այսօր էլ մեր շուրթերին են ու Մարգարեաբար է հնչում 1906 թվականին Մուրճում տպագրված քաջերին բանաստեղծությունը, որը սկսվում է հետեւյալ տողերով. Մռավ սարերից սավառնեց քամին, դրոշակը մեր հպարտ ծպծփած, տեսեք, դաշտերից կուգա ճշնամին, սրբազան կռվի կոչ որոտած։ Գրականագետների գնահատմամբ անհնար է հասկանալ Իսահակյանի պոեզիան առանց բարձելու նրա պատմական սոցիալական ընդգրկումների խորությունը, հարազատ ժողովրդին հետամուտ ողբերգություններից ծնված հոգեկան դրաման խռովքը Իսահակյանի ստեղծագործություններում մարմնավորվել է ամենատարբեր եղանակներով սակայն իր ժողովրդի ողջերենցունից ծնված հույսն անմեղ է եւ բանաստեղծի անհայտ ուղին նրան տանում է գտնելու իր ժողովրդի երջանկությունը։ Նրա բանաստեղծական տողը հակադրումների ու համադրումների, կենքի ու անձի ներաշխարի միջև ղեղարվեստորեն կամրջված երևույթների բազմակողմանի ընդգրկումն է։ Այդ ամենին խառնվում է փիլիսոփայական խոհը, սակայն դրանից տողը չի կորցնում իրեն սնող երկրային հենք օրենքը ու հակադրությունների միահյուսմամբ ծնված ներդաշնակության բարձրակետ դարձած նրա բանաստեղծությունը ընդունվել է ժողովրդի կողմից մեծագույն սիրով, նրա շատ ստեղծագործությունների տեքստերով երգեր են գրվել, հետաքրքիր է որ սիրեցի Յարս տարան Մաչկալես Բեզարացես երկերի երաժշտության հեղինակը Իսահակյանի Ֆիդայի ընկերն էր ծննդով Շուշեցի Գևորգ Եգոր Արստամյանը հայտնի մենակ մականունով։ Ուսումնասիրողների կարծիքով մենակը այլ երկերել է գրել, որոնք սակայն ժամանակի ընթացքում կորսվել են։ 25 տարին նոր բոլորած երիտասարդ Ֆիդայի երկահանը զոհվել է Բասենակրվում եւ ընկերոջ մահը Իսահակյանը սկացել է նաեւ նրա հիշատակին գրված բանաստեղծություններով, իսկ այժմ մեր եթերում կհնչի երկ նվիրված մեկ այլ հայդուկի Բաղդասար Մալոյանի հիշատակին։ Gala gala lena churane մի զրույց, թե մի տղա մի ամորիկ սիրում էր մի աղջիկա։ Աղջիկն ասավ. «Եվ ինձ բնավ դու չես սիրում, թե չէ գնար, գնա մորդ սիրտը բեր»։ Տղան մոլոր գլխիկոր քայլ արավ, լացեց, լացեց, աղջիկա մոտ ետ դարավ։ Երբ նա տեսավ զայրացավ, «Էլ չերևա շեմքիս» ասավ մինչև սիրտը չբերես։ Տղան գնաց եւ որսաց։ Սարի այցյամ սիրտը հանեց, բերեց, տվեց աղջկան։ Երբ նա տեսավ, զայրացավ։ Կորիր աչքես, թե հարազատ մորդ սիրտը չբերես։ Տղան գնաց, մորը սպանեց։ Սիրտը ձերքին, երբ վաս կտան, ոտքը սահեց, ընկավ վար եւ սիրտը մոր ասավ տխուր լացակումած վայ խեղճ տղես ոչ մի տեղ չծավաց երազիս տեսա որ մայրս դժվար շեմ պատերի տակ մեծ փողոցներում այնպես դողդոջում հիվանդ ու անչար անց ու դարձող ինձերն էր կարկարում Երազիս տեսա, որ իմ մայրը ծեր, սնսոտիներով պատած մուրած կան, և մարդիկ անգուտ, անտարբեր, անսեր, զբոսնում էին և հրում նրան, և երազիս մեջ ես դարնվացի, ու ծավից զարհնած լաց եղա անքում, աղ, որքան մայրեր, խեղջ, առանց հացի, մեր շուրջն են տողում, բայց մենք չենք սխտում։ Շարլ Ազնավուրի անվան մշակույթի կենտրոնում կայացած Իսահակյանին նվիրված միջոցառումը լեցուներ երկով ասմունքով գրադարանի պատանի ընթերցողները ներկայացրին նրա բանաստեղծություններից հնչեց հատված Աբուլալա Մահարի պոեմից ներկայացվեցին պատարիկներ նամակներից կենքի դրվագները պատկերող փոքրիկ բեմադրություններ ինչ խոսք Իսահակյանի սիրո քնարով էր հյուսված երեկոն եւս մեկ անգամ խոսվեց նրա մեծ սիրո Շուշիկի Շուշանիկ Մատակյանի մասին մասին։ Գրական երաժշտական երեկոյին առանձնակի ջերմությամբ ընդունվեցին Ստեփանագերդի Սայատ Նովայի անվան երաժշտական քոլեջի դասատուների ուսաների գրողի տեքստերով գրված երգերի կատարումները։ Երեկոյին հնչած ելույթներին միացան նաև հանդիսատեսները։ Իսահակյանի ստեղծագործության մասին հետաքրքիր մանրամասներ ներկայացրին բանասիրական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Սիլվա Մինասյանը, լղվաստակավոր ուսուցիչ Նաիրա Թամրազյանը, հնչեցին նաև երգեր։ Աննա Այվազյանը հանդես եկավ Սիրեցի Ярստարան, իսկ Մելանիա Միլոնյանը Ախիմ Ճամփեն մոլոր գնաց երգով։ Լսենք Նաիրա Թամրազյանին։ Ոգուսովը երբեք չի սպառնա, քանի Իսահակյանի պոեզիան կա, քանի մեր այս երեխաները այսքան զգացմունքով, այսքան ընկալելով, այսքան հուզարատ Իսահակյանի բանաստեղծումներն են մեզ ներկայացնում։ Ես լսում էի ուշի-ուշիում։ Ինձ թվաց, թե ակնթարթ էր ես ինչ կատարվել է, որովհետև օվկիանոսից կաք է ընդամենը հազիվ հասցրել է Իսահակյանի նկատմամբ թուլություն ունեմ, որովհետև ախր շատ է հանճարել, ախր շատ ենք մենք հանճարածին ազգ Ախր ինչքան հպարտանալու հնարավորություններ են տվել մեր պոետները մեզ։ Եվ են որ ասում են մենք քիչ ենք, սակայն մեզ հայ են ասում, այդ հայ ասելու մեջ այս ամբողջն է ընդգրկում։ Իսահակյանի սերը, Իսահակյանի բնության երկերը, Իսահակյանի խոհական փիլիսոփայականը, Իսահակյանի հայրենասիրականը, սրանք տարանջատված չեն ինչպես դու ասացիք ես երկիչ բայց ես կուզենայի ընդգծել Իսահակյանի այն վարակիչ մեծ հայրասիրությունը, որ նրա պոեզիայով ներ ենք ծծել մենք տարիներ շարունակ բոլոր սերունդներով։ Եթե ուշադրություն դարձրել եք, նա ապրում էր արևմտյան Հայաստանի մեծ ցավով, ինչքան կուզեի լինել զինվոր հասարակ, անի հզոր պարիսպների տակ կրվի ու այնտեղ էլ նահատակվի։ Եթե բանդուխտ է, փնտրում է բինգոլը, քույրիկ ասա, որն է ճամփեն բինգոլի։ Տիկին Սոֆիի եւ Ավետի Կիսակյանի ամուսնության ծիսակատարությունը ըստ նրա խնդրանքի կայացել է Անիի մայր տաճարում եւ այնքան է նա հուզված եղել, որ ուրախության այդ պահը, այդ Գորսյալ հայրենիքի միշտ այնքան խորը ներծծված է եղել, որ նա իր ամուսնության այդ բերկրանքը չի վայել ու խնդրել է շուտ հեռանալ, որովհետև համակ տխրություն էր, երկրի կարող ուներ, արազիապին ոստանս լիներ, սալվի ուրտնկեր, վարդեր ու լալա, սովորելու տակ, կողտիկ գսլիներ, ոջախից միջին կրակ բոց կլտար, ու սրտով սիրած շուշամս լիներ։ Ոջախից կողքին գուրգուրենք իրար, առազիապին ոստանս լիներ, ձով կրտինք թապեմ շուշիկիս համար։ Անհուն վրեժի և ատելության տժողքն է այրում թունոտի մոքին։ Եվ ես չեմ վերում խոսքը հաշտության, որ ծանր է նստում զրկվածի ուսին։ Անգուն վրեժի եւ ատելության падգամն եմ վառում ես ձեր սրտերում եւ ձեզ ասում եմ, ով դու ցնցոտի, դու որ թշվառ ես, անտուն, ամոթի, դու որ քո ձեռքերին կռել է շղթա, դու որ քրտինքդ դառը ծովածած նզով քեզ շինել եւ լուծ քո վրա ես քո ժանիքը սրում եմ հիմա կանգնեցնում եմ բազուկը տահա ինչպես ողակալ օծն անապատի եւ քո քարացած բազուկներում հիմա ես սուրն եմ դնում ահեղ ճշմարտի եւ քո սրտի մեջ վառում եմ ահա հուրն ազատության եւ ճշմարիտի կանգնեցնում են բազուկը տահա ինչպես ողակալ օծն անապատի Մեգեչերա Ավարտվեց Բամբեր հաղորդաշարի հերթական թողարկումը այն նվիրված էր Ավետիք Իսահակյանի ծննդյան 140-ամյակին։